Пятое. Определите свой целевой рынок. Big question here. Здесь очень важный вопрос. Who is your customer? Кто ваш клиент? I don't care who could buy. Мне не важно, кто мог бы купить. Or who might like your product. Или кому нравится ваш продукт. Who is your customer? Кто ваш клиент? Here's what you need to do. Вот что нужно сделать. To make your life easier. Для того, чтобы облегчить себе жизнь. And so you can earn more money. И для того, чтобы зарабатывать больше. And so you can really, really serve your customers. И для того, чтобы действительно обслужить своих клиентов. Create what I call the prospect map. Вы должны создать так называемый профиль потенциального клиента. This is going to give you an idea of exactly who your customer customer is. Это даст вам понимание того, кто ваш клиент. Now you can divide your customers in many different ways. Вы можете разделять своих клиентов по разным характеристикам. Let me give you a couple examples. Могу привести несколько примеров. Demographics is one. Например, демографические признаки. These are considerations like age. Здесь вы должны учитывать возраст, gender, пол, marital status, социальный статус, семейный статус, occupation, занятие, education, образование income, доход, mobility. Мобильность. Well, that sounds like it's for people. Да, но вы же делите людей. You can use the same criteria for a company too. Но то же самое можно использовать и для компаний. Well, what gender is my client if it's an organization? Но если мой клиент компания, какой у нее пол? Okay, maybe not exactly. Ну хорошо, может быть не пол. But what about marital status? Ну а семейное положение? Who owns the company? Кто владеет этой компанией? How is it organized? Как она организована? Well, what about occupation? А занятие? The business focus focus. На чем она концентрируется? Education. Образование. What kind of management style do they have? Какой стиль менеджмента у них в компании? Demographics are important. Демографические характеристики очень важны. Also social considerations. Также нужно помнить о социальных характеристиках. Social class. Социальный класс. Culture. Культура. Reference groups. Связи. Where people spend their time. Где они проводят свое время. Called time expenditure например, предпочтения по времени. Uh, we could also do it on what's called psychographics. Мы также можем заниматься и психографией. Personality. Тип личности. Attitude. Отношения. Opinions. Мнение. Motivation. Мотивации. Perceived risk by a group of customers. Воспринимаемый группой клиентов риск. Now these first three aren't only things that you can use to divide your customers. Эти три характеристики можно использовать не только для деления клиентов. You also want to use them to understand who they are. Но и для понимания того, кто они. See, see, your prospect map should really be a portrait of who your ideal customer is. На самом деле, профиль вашего потенциального клиента должен быть портретом идеального клиента. Some other considerations. Нужно помнить еще вот о чем. You might divide your customers based on who's the easiest to sell. Возможно, вы поделите всех своих клиентов, исходя из того, кому проще продать. Or based on the products you sell. Или исходя из особенностей своего продукта. Or based on their problems. Или исходя из их проблем or their company size, или из размера компании, or their geography, или географического положения. There's lots of criteria you can use. Здесь можно использовать множество критериев. Here's the question. Вот в чем вопрос. Why would you try to sell a man a dress? Зачем вам продавать мужчине платье? Doesn't sound very smart, does it? Не очень умно, не так ли? No, it doesn't. Конечно, да. Here's another thing to consider. Вот что нужно помнить. Why is it that most advertising around the world Почему большинство рекламных роликов в мире communicates to men общаются с мужчинами, when most women make the buying decisions? хотя принимают решения о покупке в основном женщины? Doesn't sound very smart either, does it? Тоже не очень умно, не так ли? The whole concept of knowing who your customer is Вся концепция понимания своего клиента so that you can better understand their needs. сводится к тому, что вы понимаете их потребности. You can focus your time and energy on the people you want to be selling. Вы концентрируете свое время и энергию на людях, которым хотите продавать. It's going to help you to earn more money. И это поможет вам зарабатывать больше денег. And save time. И экономить время. And time, by the way, и время, кстати говоря, is also something important too. тоже очень важный ресурс.